Večeras, draga braćo i cijenje sestre, govorit ćemo o jednom veličanstvenom bareke Tebareke ta'ala imenu o kojem se malo govori a to je ime El kako bi jednom riječ, riječu mogli prevesti i kazati nasljednik odnosno postoji mnogo mišljenja i značenja koja sadrži obuhvata u Allahu te bareke ve veličanstveno ime jedno od toga da je on subhanahu wa ta'ala istinski vladar da je on subhanahu wa ta'ala istinski vladar. Zatim da je on subhanahu wa ta'ala istinski nasljednik svake stvari. Zatim da je on taj kojem se sve vraća, kojem se sve vraća nakon našeg nestanka. Sve što si posjedovao, sve što si imao, Allah je nasljednik toga, odnosno sve to ostaje i Allahu subhanahu wa ta'ala se vraća kao što su primjeri drevni naroda koji su živjeli a sve iza njih je ostalo u posjedu Allaha subhanahu wa ta'ala koji je istinski vlasnik svega toga dok su oni na Dunjaluku imali samo prividnu vlast i smatrali da posjeduju a u stvari u suštini sve Allahu te bareke te bareke wa ta'ala pripada u jeziku Ezeđađi Rahmetullah Alihi kaže da je varis došlo od glagolske imenice, odnosno od glagola, a proizašlo iz toga je glagolska imenica u varat i jerithu, što znači naslijediti nekoga ili nešto. Tako da vidimo da je varis u jednom riječu kada je pokušali kazati nasljednik, nasilnika. Vidjet ćemo šta su učinjaci kazali po pitanju Allahovog te bareke imena kada se odnosi, kada se odnosi na njega. U Kur'anu ovo veličanstveno ime Allaha subhanahu wa ta'ala se spominje na tri mjesta. U Kur'anu ovo veličanstveno ime se spominje na tri mjesta i to u obliku množine. I jednom je došlo znači u obliku glagola koje se vraća na opis Allaha subhanahu wa ta'ala da njemu pripada ime kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao, to je El Varith. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Hijr u 23. ajetu, a iz svih ovih ajeta kada citiramo, kada vidimo o čemu se radi, vidjet ćemo zbog čega, odnosno mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala da nakon tih ajeta navodi ovo svoje veličanstveno ime. Tako ćemo na najbolji način shvatiti i razumjeti značenje Allahovog Tebare Kevetala imena El Varith. Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa inna le nahnu nuhyi wa numit wa nahnu mi smo ti koji usmrćujemo mi smo ti koji život dajemo i koji ga uzimamo koji oduzimamo život Allah dželjavala opisuje sebe u množini da je on taj ili se veliča na takav način da je on taj koji život i svrt daje ali isto tako da je on taj koji je istinski nasljednik. Kada ti život dadne, treba da znaš da su posjedu Allaha subhanahu wa ta'ala, a kada odlaziš s ovoga svijeta, opet ono sve što ti je ostalo iza tebe je Allah dželevala nasljednik, nasljednik toga. Zatim Allah dželevala u suri Anbiya u 89. ajetu kaže i ovaj ajet je jako bitan njegov plod, spoznaje ovog imena ćemo navesti na kraju večerašnjeg predavanja. O Zakarija iznada rabbe. I kada je Zakarija pozvao i dozvao svoga gospodara Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Iz ovoga vidimo, draga braćo, da su vjerovjesnici dozivali, prizivali i dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala. Da su imali i nedače, da su imali iskušenja, da su imali probleme, ali svi oni, iako su bili vjerovjesnici, svoje su dove usmjeravali, upućivali Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne očekivali neku vrstu kerameta, neku vrstu čuda, kako bi im Allah te dao izlaz. Ne, oni su, oni su ponizno dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala kako stoji u nastavku ovog kuranskog ajeta gdje Allah kaže Rabbi la tazarni fardan wa ente varithin Gospodaru, ne ostavi me samog ne učinim da budem sam, već mi podari nasljednika. U istinu su ti najbolji, najbolji minel varisi. znači najbolji varis nasljednik koji može da podari nekoga da nam bude naš nasljednik. Allah dželevala, znači iz ovoga proizilazi da je on taj koji je subhanahu wa ta'ala nasljednik i da on daruje, da on daje ko će ti biti nasljednik. I vidjet ćemo zbog čega je Zakarija ovdje molio i dovio Allaha Tebareke tala ovim riječima zašto je tražio od Allaha Subhanahu to. Zatim u suri Al-Qasas u 58. majetu Allah Đelevala kaže opisujući prijašnje narode koji trebaju da budu pouka nama odnosno ovo je bila priča i ajet koji je kazan Kurešijama, koji su odbili poslanika sallahu alijih veseleme i nisu htjeli da ga priznaju za poslanika, da razmisle i promisle o narodima koji su bili prije njih. Šta ih je snašlo nakon toga što su, nakon toga što su odbili da povjeruju u poslanike koji su im bili poslani. Pa kaže Allah dželevala: وَكَمْ kam مِنْ قَرِيَةٍ بَتِرَتْ مَعِيشَتَهَا koliko smo samo prije njih naroda, sela, gradova uništili, koji su bili se osilili u životu svome koji su, koji su živjeli. Pa zatim kaže Allah Đelevala pa tilke mesakinu. To su njihove kuće koje danas vidite, mjesta koja su poznata da su nekada narodi drevni živjeli, posebno znači u prostoru i mjestu Šama, Palestine, Jordana, iz država koje su okolo, okolo njih. Znači, još uvijek se znaju mjesta, poput Mrtvog mora, gdje su oni živjeli, međutim šta je ostalo, šta je ostalo nakon njih? Kaže Allah ala, lem, tus, lem tus, illa I nakon njih niko nije živio osim oni koji su pomalo prolazili pored tih, pored tih mjesta. Pogledajte, Allah želevala traži od nas da razmislimo i promislimo o tim narodima koji su živjeli prije, prije Muhammeda alihi salatu wasalam i prije, prije koga? Prije Kurejšija, prije nego što se je poslanik pojavio, znači u tom mjestu gdje se je pojavio Meke prostoru, znači Meke i Medine. Da razmislimo o prijašnjim narodima koji su živjeli, bili i prošli i niko nakon njih nije nije ostao. Odnosno, ostao je živi i vječni Allah dželevala koji je nasljednik svih njih svih njih. I zatim kaže Allah dželevala وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ I mi smo sve njih naslijedili. Mi smo istinski nasljednici. Razumijete? Allah dželevala vječni, živi, koji ne umire, a sve drugo, osim Allaha ili mimo Allaha dželevala će umrijeti. Sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala će umrijeti. Sve mimo Allaha će nestati, osim on subhanahu wa ta'ala koji je vječni, koji ostaje i koji ne, koji ne umire. Svi narodi koji su bili, oni su prošli. Svi koji dolaze i oni će nestati. Međutim, ko će doći nakon njih? Onaj živi i vječni koji nikada, koji nikada ne umire, koji je uvijek i koji je za uvijek Zatim Allah dželevala na četvrtom mjestu suri Merijem e, znači, u obliku glagola navodi, navodi, a ovo iz ovog proizilazi Allaho te bareke ime. Inna nahnu narisul arda wa men alejha mi smo ti koji ćemo naslijediti zemlju i sve ono što je na zemlji. Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala wa yurja'un i nama će se svi vratiti. Znači Allah dželevala će naslijediti sve što je na zemlji. Sve što je na zemlji, sve što je bilo znači od stanovnika i što će biti nakon njih a svi oni koji presele, kojima se uzme duša, koji nestanu sa ovog e, dunjaličkog svijeta, će se Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala vratiti. Znači, bila bi radosna vijest nevjernicima i munaficima da nakon smrti nema života, da nakon smrti nema povratka, ali će to biti najteža vijest koju će oni doživjeti i vidjeti da je istina kada uvide da nakon kabura ispuštanja u kabur postoji vječnost jer će im se prozori u kaburu otvoriti, pa će vidjeti strahote koje očekuju svakog nevjernika i svakog munafika, pa će biti zadovoljni sa kažnjavanjem u kaburu od kakve siline, znači jednog udarca, jednom rukom, jednim manjom, brdo se zdrobi, pa će oni i sa tim biti zadovoljni, a ne sa onim što ih očekuje kada pogledaju u daljini vatru džehennemsku koja ih očekuje nakon nastupanja sudnjega dana pa će moliti Allahu te bareke ili Allaha subhanahu wa da odgodi sudnji dan. Dok stanje vjernika koji je svjestan bio i ajeta, i dokaza, i Kur'ana, i hadisa poslanika Ali salatu selam dova u kaburu kada vidi blagostanje, kada vidi blagodati koje Allah vala će podariti iskreno vjerniku, kada mu se ukaže dženet i dženevska ljepota, gospodaru u ubrzaj sudnji dan. Iako će vidjeti ljude koji će mu doći u najljepšem liku, u najljepšoj odjeći, to su njegova dobra djela, kako je došao u poslaniku, poslanikom sallallahu alihi vseleme hadisu, ali kad vidi one ljepote, i onaj sjaj, onaj miris i sve što očekuje vjernike, molit će Allaha te bareke da ubrza, da ubrza nastupanje sudnjega dana. Značenje kada se odnosi na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ibn Jarir rahmetullah alih za ajet vari fun sun da smo mi istinski nasljednici kaže mi ćemo naslijediti zemlju i sve ono što je na zemlji. Kada? Nakon smrti svih vas, nakon sve što vas, nakon što usmrtimo sve vas, mi smo istinski nasljednici. Mi ćemo to istinski naslijediti, razumijete? Znači sve je prolazno. Allah dželevala je vječni koji ostaje i on nasljeđuje sve ono, sve ono nakon prolaznosti. A u stvari kada smo govorili o imenu Malik, Malik, Melik, Melik, tri Allahova te bareke imena, govorili smo da je on istinski vlasnik i posljednik svih stvari. Da vlast pripada isključivo Allahu subhanahu, subhanahu wa Sve što imamo mi, sve što imaju drugi, sve što su imali prije nas i koji će doći nakon nas, sve to u univerzalnoj vlasti Allaha te bareke te bareke wa ta'ala. Ibn Kesir za isti ajet kaže uzvišeni Allah obavještava da će on zemlju i ono što je na njoj naslijediti da će on zemlju i ono što je na njoj naslijediti i da će se oni uistinu njemu subhanahu wa ta'ala vratiti. I ovo treba da bude jekin. Zato kada su upitali Hasan al-Basrija za ajet kada čovjeka pogodi, pogodi nedača, pa kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je upitao čovjeka da li si svjestan što si izgovorio tom, tom rečenicom. Da li si svjestan šta tvrdiš sa tom rečenicom. Svi mi možemo kazati mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Međutim, onaj koji je svjestan, kao što je u ovom ajetu, da ćemo se svi Allahu te bare vratiti, svjestan si da si, od, da si Allahov rob, da te on subhanahu wa ta'ala stvorio, zatim svjestan si da on traži od tebe da mu budeš pokoran, da izbjegava šegove zabrane, a onaj koji je svjestan da treba biti pokorni, Allahu te barek i vetala rob, prati šta radi, gleda šta radi i gleda kako će izbjeći sve zabrane, odnosno da ne zapadne u neko djelo koje Allah subhanahu wa ta'ala ne voli. A osoba koja gleda i koja je svjesna svega toga, zna da će se Allahu subhanahu wa ta'ala vratiti, a onaj koji je svjestan i ubijeđen je kinom da će pred Allaha dželevala stati, taj se priprema za dan povratka. Pa zato, znači, ovdje kada kažeš da si Allahov i da se Allahu subhanahu wa ta'ala vraćaš, da li si zaista izgovorio rečenicu koju su ubijeđeni Koju vjeruješ? Koju sprovodiš u svome životu? Allah dželevala traži od tebe to da si svjestan da si Allahov rob da mu budeš pokoran, da izbjegavaš sve zabrane koje on subhanahu wa ta'ala zabranio njegov poslanik, zatim da si svjestan da sutra postoji sudnji dan, obračun, kada ćeš stati pred svog uzvišenog gospodara i biti pitan za svoj život šta si radio, šta si činio, kako si ga proveo. Ah i kada si svjestan svega toga kaže, čovjek ne može biti, ne može biti na dunjaluku smiren, ne može biti siguran, jer strahuje i strepi tog dana kada će se vrati pred Allaha te bareke te bareke vetala. Tada niješ kazati rečenicu inna lillahi wa inna ilaihi rađijun sa osmijehom, sa podsmijehom. Tek tako, znači puko izgovarati pređe, već je šahi tek u tom trenutku da se na tvom licu pojavi izraz ili stanje da se ti plašiš tog dana, da strahuješ tog dana kao što su strahovali, kao što su strahovali tog dana mnogo bolji od nas i vjerovjesnici i svi oni koji su slijedili, slijedili vjerovjesnike Allaha te bareke te bareke ve ta'ala. Ezadžađi rahmetullah alih kaže Allah subhanahu wa ta'ala je nasljednik svih svojih stvorenja jer samo je on subhanahu wa ta'ala vječni a oni su prolazni kao što on subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi i na nahnu narisul arda wa man alejha wa ilayna turđaun evo jurđaun Znači Allah Đelevala ovdje kaže mi smo ti koji ćemo naslijediti zemlju i sve ono što je na zemlji i svi ćete se, svi ćete se nama, svi ćete se nama vratiti. I vidimo za džađe i drugi kako su, kako su pojasnili, znači da je ovo e, u opisu Allaha subhanahu wa ta'ala da je on istinski nasljednik kojem se svi mi vraćamo, odnosno koji sve nasljeđuje nakon, nakon naše prolaznosti na odunjaličkom svijetu. Razi Rahmetullah Ali kaže Znaj da je istinski vlasnik i posjednik svi stvari uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ali uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje neizmjerne blagodati i milosti prema svojim stvorenjima daruje i daje da oni posjeduju određeni, određene stvari, da posjeduju. Ali to nije ono pravo suštinsko značenje posjedovanja. Međutim, nakon njihove smrti, nakon njihove smrti, kome to sve ostaje? Ko nasljeđuje sve to? Kaže, to je značenje imena El varif kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, limen il mulku kome je danas vlast pripada? Znači, Allah pita, jer zna, zna Allah subhanahu wa ta'ala i znao je svog univerzalnog znanja da su ljudi na Dunjaluku tvrdili da njima pripada vlast, da oni imaju vlast, da imaju moć, dominaciju na određenim stvarima. Međutim, tog dana kada zaista vlast pripade, apsolutna vlast, Allahu subhanahu wa ta'ala, kada u tom trenutku nikom ne dozvoli da ima, znači, bilo kakve vlasti i udjela u vlasti, kao što je danas dozvolio, ljudi danas imaju vlast. Međutim, Allah tu vlast može uzeti kada hoće i može je dati kome, kome hoće. Ali tog dana će oduzeti vlast od svih Nikom vlast neće pripasti. Kad je taj trenutak kada usmrti istavnike nebesa, i zemlje, kada niko ne ostane, osim Allah subhanahu wa ta'ala, i tada će kazati Allah subhanahu wa ta'ala, eh, limenil muluku lijevum, lillahi Ta vlast pripada isključivo jednom uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pokoritelju svih stvari. Allah dželevala pokorava silom ili milom. Znači, dozvoljeno ti da uđeš u vjeru, u kako? Dobro, e, dobrovoljno da uđeš, da se predaš Allahu subhanahu wa ta'ala, da povjeriš, da slijediš Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali smrt, znači imaš kad neće umrijeti, tada Allah on kada odredi halas. Razumijete? Na sudjem danu niko neće moći odgovoriti, niti će postojati neko ko će odgovoriti na ovo pitanje. Kome danas vlast pripada, nego će Allah subhanahu wa ta'ala sam, sam da odgovori na svoje postavljeno, svoje postavljeno pitanje. Šta su plodovi spoznaje ovog veličanstvenog Allahovog Tebare Kevetala imena? Svaki pojedinac, draga braćo, svaka osoba treba da zna da je Allah želevala istinski nasljednik svih stvari, svega stvorenog, odnosno da je on subhanahu wa ta'ala i stvoritelj, stvoritelj svega stvorenog. Vi danas imate nešto od imetka, sutra ćete preseliti, neko će naslijediti to. Razumijete, danas e, ste vi u jednu ruku vlasnici toga. Međutim, čim preselite halas, taj metak prelazi, prelazi u ruke vaših nasljednika. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji posjeduje sve i prije, znači i prije i nakon naše, nakon naše smrti. Odnosno sve što mi imamo, sve što posjedujemo to je od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ali Allah Đelešanu ukazuje da je on prvi, da je on posjedi, da je on stvoritelj, da on daje, da on uzima, da on uskraćuje kome hoće kome hoće on subhanahu wa ta'ala daje, ali isto tako da je on nasljednik svega toga nakon, nakon naše prolaznosti naše prolaznosti i svih drugih ljudi. Kada je priča o našoj prolaznosti koji su se okupili ovdje, čovjek mogu malo da se zamisli. Međutim, zamislite čovječanstvo, svi oni ostavljaju, svi će oni otići i niko nije će ostati. Kao što kaže poslanik, znajte da nakon stotinu godina niko od vas neće biti živ kada se obratio ashabima poslanika sallallahu alihi vasallam će neka druga generacija, doći neki novi ljudi. Vi ćete svi nestati sa lica zemlje. Ali oni koji će doći, opet je lađeš njihov stvoritelju. I njima će dati, i njima će uzeti, i od njih će na kraju uzeti. I sve se ponovo, sve se ponovo vraća, vraća Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ostaje nakon uništenja i prolaznosti stvorenja. On subhanahu wa ta'ala kako smo kazali, znači iz e, značenja imena Elvaris, da on ostaje nakon uništenja, nakon prolaznosti svih stvorenja i da sva ta stvorenja koja nestanu sa lica zemlje će se vratiti Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kao što je, znači, slučaj sa ajetom kojeg, smo citirali na početku, u kojem je potvrda Allahu subhanahu wa ta'ala imena, kada Allah subhanahu wa ta'ala traži od Kurejšija da promisli o narodima koji su bili prije njih. Šta ih je snašlo? Da li je ostalo nešto iza njih? Tako i vi Kurejšije, ako ne prihvatite, neće biti spomena. Ko danas se Buleheba spominje? Koga spominje? Znači, i po čemu se spominje? Po čemu se spominje? Međutim, kada kažemo po čemu se spominje poslanik alaih salatu koliko mu nara, koliko mu ezina, koliko znači oni koji uče i kamet spominju, koliko oni na tešehudu, koliko u namazu, koliko mimo namaza, koliko se dobrovoljno salavata donosi na poslanika sallallahu alihi wasalame. Zatim koliko sa shabi poslanika sallallahu alihi wasallam spominju kao najbolja, generacija kuntum hajra ummetin uhriđatim nas najbolja generacija koja se ikad pojavila svi spominju, svi ispravni dobri vjernici vole ashabe poslanika sallallahu alihi wasallam njih spominju, njih veličaju njih poštuju, njih cijenja. pogledajte kurejšije, mušrike koji su umrli na kufru a koji su bili glavešine u tom trenutku Bilal, Habeši koji je bio rob, primio din, primio islam, Allah dželavala ga uzdigao, počastio, pa danas koliko se o njemu spriča. Razumijete? A oni koji su odbili istinu, njih, znači spominjemo samo po citatima, kada citiramo nešto gdje je poslanik sallallahu alihi vasallam prokleo takve, ili u opisu negativnom kako su psovali i vrijeđali poslanika sallallahu i veseleme, ne želeći da prihvate din, odnosno ostali su na svojoj vjeri svojih očijeva, predaka koja je bila neispravna i neprihvatljiva kod Allaha subhanahu, wa ta'ala i znajući njihovo kako, stanje kako su okončali, znaš njihovu završnicu gdje će biti nakon znači preživljenja ljudi, a to je džehennem Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, sačuva toga. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا I koliko smo mi prije vas naroda i sela i gradova uništili koji su bili, znači se predali razvratu, dunjalčkom životu, životu u kojem nema spomena, spomena i nema veličanja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači ostavili su vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeru u poslanike koji su im, koji su im bili dolazili. Fatilke mesakinuhum lem tuska min ba'dihim illa kalila. I to su njihovi gradovi, mjesta. Danas koji ima mogućnost ide na hač, pro, prolazio je znači, pored mnogo mjesta gdje su narodi prije znači, živjeli, a poslanik Ali Svatu Oselam je kazao kada prođete pro takvih mjesta gdje su prijašnji narodi onaj, uništeni, brzo prođite. Nemojte se da se zaustavljate da gledate, da uzimate neki ibret u smislu, a subhan prođi, znači tu se azab Allaho te bareke i kazna spustila. Nema šta tražiš tu, nego prođi plaćući kako su okončali. Međutim, Mala Đelešanu kaže kuna nahnu varitini. Mi smo sve njih naslijedili. Svi su prošli, ali je ostao Allah subhanahu wa ta'ala živi vječni koji ne umire. Što znači da je svrha e, e, boravka tvog na Dunjaluku da spoznaš veličanstvenog Allaha subhanahu wa ta'ala živog i vječnog i da ga obožavaš, da ga poštuješ, da ga cijeniš i da voliš sve one koje Allah Đelešanu voli i sa kojima je zadovoljan, odnosno da voliš sve ono što Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala voli. Zatim Allah Đelešanu u suri Merijem kaže Inna nahnu naricul arda wa men aliha I mi ćemo sigurno naslijediti zemlju I sve što je na zemlji I sve što je na zemlji Opet čovjek razmišlja Koliko je naroda prije nas prošlo Koliko Koliko je generacija prošlo Svi su okončili, svi su završili ali Allah dželevala ostaje, ne umire. I zato poslanik Ali salatu Vasalam kada je preselio, nakon znači njegove smrti, mnogi nisu vjerovali, nisu bili u stanju da, svat, da svate da je poslanik Allahu alihi veseleme preselio, da ga Allah dželevala uzeo sebi. Pa znate šta se sve dešavalo u mešidu poslanika sallahu alihi veseleme, sve dok nije istaknuta ličnost umeta poslanika, najodabraniji nakon u Bekra, Omer ustao i rekao tako mi Allah ako bude tvrdio da je Muhammed alihi salatu wasalam umro ili preselio osjeću mu glavu jer to nije istina Allah dželevala ga je uzeo sebi samo nakratko pa će ga ponovo vratiti kao Isa alihi salatu wasalam pogledajte koje su to riječi Omera u trenucima znači e, velike poli, i tuge za nestankom i rastankom sa voljenom osobom poslanikom sallallahu alihi wasalam Danas kada bi neko rekao da poslanik nije mrtav, Šta bi značilo to? Da ne priznaje din sa kojim je došao poslanik sallahu alihi vseleme, za kojeg Allah šan kaže i ti si mrtav i oni su mrtvi, i ti ćeš umrijeti, i svi će oni umrijeti, svi će te nestati. Niko neće vječnim životom živjeti. Samo je Allah dželevala vječan. Razumijete? najdobranija, kada bi neko bio vječan ili vječnim životom živio, od stvorenja kome bi Allah dželevala podario, podario i poslaniku Muhammedu alaih salatu zbog posebnog mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali taj najdobranija duša, najodabranija i sa najvećim deređama kod Allaha subhanahu wa ta'ala je smrt okusila. I svi će je okusiti, i svi će je nesat. Pa znam tek nakon onih koji Allah šanu voli i cijeni, kojima daje, sa kojima je zadovoljan, koje će nastaniti u dženskim prostranstvima, njima uzima dušu, njima uzima dušu. Pa šta onda da očekuju nevjernici, oholnici, silnici, munafici koji se bore svakodnevno protiv Allaha subhanahu wa ta'ala, ali svi neka znaju da Allah dželevala i galib, da je on pobjednik i da niko ne može se suprostaviti Allahu subhanahu wa ta'ala el azizul džabaru, moćnom, snažnom, uzvišenom Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći plod, draga braćo, jeste da znamo i čvrsto vjerujemo da Allah žele vala istinski nasljednik, ali isto tako da on subhanahu wa ta'ala daje da naslijedi zemlju onaj ko ga on subhanahu wa ta'ala odabere i koga on hoće da od stvorenja da je naslijedi. Danas znači ljudi se takmiče naslijed da zarade, da zasluže, da zauzmu prostore i zemlje i države i da upravljaju tim sistemima. Razumijete? Međutim, Allah dželevala daje kome hoće. Daje kome hoće i oduzima, oduzima tu istu vlast od koga on subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće. Pa kaže, وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ enel arda jerisuha ibadija salihun. Mi smo propisali u Zeburu prije, Zebur kažu učenjaci ovdje da je knjiga koja je objavljena kojem poslaniku? Davudu ali salatu wasalam, ali ima općenito značenje, mi, smo propisali još davno u knjigama prijašnjim koje su bile objavljene, da Zebur obuhvata knjige prijašnje, a isto tako i knjigu Davuda ali salatu wasalam, i ne samo to, min badi zikr, nakon nakon zikra. A šta je zikr ovdje? Kažu učinjaci da je to umul kitab, da je to glavna knjiga gdje Allah žele objavio, propisao sve. Znači kader, saur, E, koji se odvija, koji se dešava je zapisan u toj e, glavnoj knjizi kod Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala a šta je zapisano? da će zemlju naslijediti odabrani moji robovi što znači da je u glavnoj knjigi zapisano sve ono što će se dešavati, odnosno sve što će prenositi knjige nakon nakon znači slanja poslanika kojima će biti davane određene knjige pa kao znači Tevrat, Inđil, Zebur također znači i Kur'an. A sve ovo što je spomenuto u svim navedenim knjigama, koje su sve te knjige od strane Allah Đelevala, je zapisano u toj glavnoj knjizi. Da će zemlju naslijediti Allahovi istinski odabrani, odabrani robovi. <coughs> Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Al-Araf u 137. ajetu وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِكَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا i mi smo dali da zemlju naslijede ko? Narod, narod koji je bio potlačen, ponižen. Razumijete, Allah Đelevala o kome govori? O narodu Musa, a.s. koji je bio potlačen, međutim Allah Đelevala je uzvisio i uzdigao i, i Musa i njegove sedbenike, pa su naslijedili zemlju istoka i zapada, koju je Allah dželevala blagoslovio. Oni su je naslijedili nakon što su bili potlačeni. Nakon što su bili potlačeni. Ali kad mi je dao vlast? Kad su vratili, kad su uhvatili Musa, alaihissalatu da ga slijede. Da ga slijede. Allah Đelešanu im je podario vlast. Zatim kaže Allah Đelešanu suri također uh, Al-Arab 128 ajetu Kale Musa li qavmi sta'inu billahi wasbiru Pogledajte. Reče Musa alaihissalatu wasalam svom narodu Ista'inu billahi, čvrsto se Allah dželevala držite i saburajte na tom putu. Prihvate, znači, smjernice koje vam dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala i saburajte na tome. Kad se prihvatiš toga, znaj da će doći musibe, znaj da će doći teškoća, ali moraš biti, moraš biti strpljiv na tom putu. Zatim kaže nakon toga, innal arda lillahi yurisuha min ibadihi. I sva zemlja pripada Allahu dželevala i on će dati da je naslijedi ko koga on odabere i kome hoće da da od svojih, od svojih robova. Znači, slijedi poslanika ali vas budi pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i saburaj na tom putu i znaj da je zemlja u Allahovom posjedu, da je on, znači, istinski vlasnik kompletni zemlji, i da je on daje znači u nasljeđe kome on subhanahu wa ta'ala hoće od svojih od svojih robova a zaista su završnice koje pripadaju pripadaju mu tekijama, bogobojaznim što znači možda nećeš doživjeti da budeš taj koji će upraviti zemljom ali ćeš saburati i smrte pretekne, zadesi, prije nego što ugodaš to blagostanje hilafeta, da kažemo danas. Razumijete? Međutim, krenuo si tim putem, saburaš do tog cilja, hoće li te taj cilj da se ostvari, neće, molimo Lada da nas e, sve snađe to blagostanje hilapeta, međutim, ti ustaješ na tom putu i kako god da okončaš, da znaš da je završica koja pripada lijep završetak bogobojaznim. A za mutekije je posebno kod Allaha subhanahu wa ta'ala pripremljena nagrada. Zatim kaže Allah Jalavara, "Thumma al-kitaba min ibadina." i dali smo da knjigu naslijede oni i naši robovi koje smo mi odabrali. Ah i knjiga koja ti je data, koju si naslijedio od Muhammeda alihi salatu wasalam i prijašnji vjerovjesnici, narodi koji su islijedili, da znaš da si od onih koji Allah dželevala probrao, izabrao da je naslijede. Šta znači naslijediti? Da budeš, znači, sebenik te knjige, da zaista živiš onako kako ona traži i zahtjeva od tebe. Jer je knjiga Allahu te bareke govor njegove sto smjernice, njegove naredbe, njegove, njegove zabrane. Allah žele vala probire i izdvaja iz ummeta čovječanstva, znači toliko koliko naroda ima, koliko naroda ima, koliko stvorenja ima, Allah probire i odabira ko će biti nasljednik tih knjiga. Zatim kaže, فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ I većina smo takvi. Od onih kojima on podari da budu nasljednici tih knjiga, ima oni koji nepravdu čine prema sebi. je puno, mi smo takvi. Griješimo puno. I mi smo dve prve kategorije, Allah najbolje zna. Puno znači griješi. Ali eto, Hangu opet se vratimo pa kažemo Allah, dragi, oprosti. Zatim kaže, minhu muktesidun. Ima oni koji su umjereni na tom putu. Rade puno dobra djela. Razumijete, rade znači mnoštvo dobrih djela. Zatim kaže minhum sabikum bil hajrati bi iznila i od njih postoje u tom umetu koji je Allah dželavala probrao. Znači nismo mi svi na jednoj deređi. Hoće da se kaže, nisu muslimani, na primjer danas koji sjede Kur'an, svi na jednoj da Od njih ima koji čine nasilje prema sebi. Griješe, više griješe nego što su pokorni. Razumijete? Ali su okvirima Islama, nisu zašli iz vjere. Ostali su u okvirima Islama. Imaš mukteside koji, znači, e, rade i trude se da budu umjereni dobri muslimani. A imate oni koji se trude zaista da preteknu sve. Samo znači e, e, sanjaju, odnosno samo se usmjeravaju da rade sve ono što Allah Đelešan traži od njih i više od toga. Znači ovdje se radi o svim onim lijepim e, mustehabima, sunnetima i više od toga. U tome se natječu da sve to učine, da sve to izvrše, da sve to urade. će se i dan i noć u hajratima, u dobročinstvu, dobrim djelima. To su najodabraniji, to su najbolji umet poslanika sallallahu, sallallahu alihi <laughs> I to sve sabikom bil hajrat bi iznila. Što znači da taj teufik i uspjeh, da budeš od takvi, dolazi od Allaha isključivo, ne od tebe. Što si ti dobar, posmataš maša, kako Ne Allah, dželevala te nadahne da budeš takav. Razumijete? Iz tvoje skromnosti, iz tvoje skromnosti prvenstveno, poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala i tvoje čestitosti, čistog srca, jer Allah dželevala gleda u srca, kako su naša srca? Ako su srca dobra, bit će hajra od tebe. Ako srca nisu habibi, znači nema od nas hajra, osim ako lađe na nam izmeni prvi naša stanja i naša srca. To su, ona, e, to su one osobe čija su srca čista, čista, nemaju haseda, nemaju zavisti, nemaju ljubomore, nemaju znači gibeta, nemimeta, mržnje i prezira prema braćim muslimanima. Takve će Allah nadahnuti, takvima će olakšati da budu od takvi. A sad kada znamo te tri kategorije umetu poslanika i znamo ko smo i šta smo i šta radimo. Ne treba nikakav kadija je sudija. Taka je vakav nakav, sam sve presudahi. Od kakve si kategorije i gdje, gdje spadaš odao. Pa kaže, zalike huel fadlul kebir. I to je zaista velika, velika dobrota iskazana od strane Allaha subhanahu wa ta'ala prema, prema vama. Što znači da Allah dželevala nas je odabrao, probrao i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na uputi, na hidajetu koji nas, e, koji nas je počastio tom uputom i dinom islamom među toliko znači stvorenja koji su možda ovako kada ih pogledate i njihov život bili možda preći da budu upućeni po našim nekim logičkim svatanjima i zaključcima. Međutim, mala Đelevala zna sve. Zna sve. I tako danas nije dozvoljeno onima koji kore i kude, oni koji su danas pojavili države i pridržavaju se vjere, kaj otkud ti danas takav? Iz Allahove neizmjene dobrote i milosti, pa je uputio osobu, znači zaista crne prošlosti. Ali Allah Đelešanu upućuje koga hoće zna kakva su srca, zna kakve su završnice, ali isto tako ćeš naći čovjeka koji upućen mali nogu svoje mladosti, ustrajan je i na kraju ne dođe do, do željenog cilja, ne ustraje, nego pređe i učini grijehe i stvari sa kojima Allah vala nije zadovoljan takav, takav bude usvrćen. Zbog svih tih stanja i situacija čovjek pazi i gleda šta radi i dovi i moli Allah dželevala da bude od onih koji će ustrajati na pravom, na pravom putu. Uvijek, znači Allahu dželevala dovu upućivati i moliti ga da te učvrsti učvrsti na pravom putu i ne znaš kako ćeš Habibi okončati. Zatim učenjaci kažu Vjernik kada spozna ovo Allahu subhanahu wa ta'ala ime El i njegovo značenje da se njemu sve vraća, da je on istinski nasljednik, da je on istinski vlasnik, da njemu subhanahu wa ta'ala sva moć i vlast pripada treba da se prisjeća jednog kuranskog ajeta, koliko je u mogućnosti, koliko je u stanju da, da znači ga prouči dnevno, dnevno, znači u toku dana sedmice i da razmisli i promisli o njemu posebno, znači kako Allah vala ukazuje na posebnu kategoriju ljudi, kako će okončati, šta će zaslužiti i šta je to što ih je krasilo dok su bili, dok su bili na, na Dunjalku. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا i tada će u tim trenucima ljudi u skupinama biti tjerani u dženevska prostranstva. U skupinama, bukvalno, znači bit će tjerani u skupinama da uđu u dženevska, u dženevska prostranstva. Ko su ti? Kažu oni koji su bili bogobojazni. Skupina bogobojazni će biti tako, znači u grupi, tjerana da uđe u dženeska u prostranstva. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Hatta iza ja'uha wa futihat wa lahum salamun I sve dok im se vrata dženeta ne otvore. Onda im se njeni čuvari ukažu, dženeski i poviću, odnosno selam izgovori, selam alaikum. Mereci, znači, će dočekati stanovnike dženeta na ulaznim vratima sa selamom sa selamom. I onda će im nagovijesti šta su oni dobili, šta su oni dobili od velike nagrade. Pa kaže tibtum fadhuluha halidu halidin. Uživajte iz blago se vama. Čestitaju im. Zaista ćete vi biti u ženetu vječnog boravka. Vječno ćete ostati tu. Nećete biti mjesec godina, sto godina, hiljadu godina, nego vječno. Zamislite, meleci dočekuju stanovnike dženeta na ulaznim vratima, zatim iskazuju dobrodošlicu, a nakon toga te obavještava da ovo što sad vidiš, u što ulaziš, tu ćeš vječno, tu ćeš vječno, vječno da boraviš. Znam se kakva će to bušra i radosna vijest biti svakom, svakom onom koji dođe, koji dođe, znači, pred ta vrata i kada vidi dženevska e, uživanja. Zatim kažu oni koji su svjesni toga, kada dođu i kada vide ovo što su doživjeli od strane Melejka, tada će neće reći hvala vam što ste nam to kazali. <laughs> Nego kažu وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين I oni će kazati hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji je ispunio obećanje svoje koje nam je obećao. Hvala Allahu vala koji je ispunio obećanje koje je obećao. Habibi, danas u šta vjeruješ? Vjeruješ u džennet kojeg ne vidiš uživanje u dženetu koja ne vidiš. Ali zbog čega vjeruješ? Vjeruješ od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer njegovo riječ, njegove riječ su istina i njegovo obećanje je istina. A njegovo obećanje je bilo da onaj koji bude mu tekija na koja Allaha dželevala se bojao, radi Allaha dželešanu živio, slijedio poslanika sa i veseleme, imat će dženet i prostranstva. Pa kada su s tim je kinom živjeli i s tim je kinom izašli, na drugi svijet, na ahiret i proživje na tome i kada dođu pred vrata dženeta i kada sve vide reče hvala Allahu subhanahu wa ta'ala čije obećanje istina i riječi čije su istina i ono što nam je obećao danas je ispunio razumijete a šta je obećao da će mu tekije naslijediti kaže naslijediti dženeska prostranstva je će naslijediti dženeska prostranstva pa kaže, divne li nagrade onima koji budu trudbenici na dunjalu. Znači, nije bilo ovako stanje i da klimaš ono, dva ja ću džennet ta. A trudbenici koji se budu trudili, koji se budu zalagali i koji budu žudjeli. Imaš ljude koji kažu, ja bi volio da budem u dženetu. Danas koga god pitaš, raj, pakao, sve hoće raj. Imaš li, među ima trudbenika? Nema šahit da bio trudbenik moraš biti teholi iman, moraš biti od onih sredbenika istinskog imana, shvatanja, razumijevanja. Sad će mi došao poslanik sallallahu i vaseleme, a poslanik je došao sa vjerom koja se izgovara, koja se očituje, koja ima jekinu u svom srcu i koja se mora manifestovati, mora se potvrđivati, moraš pokazati ljudima, kažu kada vidiš čovjek kada ide u džampu, poslije dođe da je musliman. Nekaj ga vidiš tamo da sjedi da se drma na klupi, poslije doći da je musliman. Kada vidiš da dolazi u džamiju, reci da je musliman. Vanština, znači, ukazuje i potvrđuje kakav se. Razumijete? Kad ga vidiš da je u kafiću tamo, da se treska sa djevojkom, reci da je fasik. Reci da je grešnik. I halas, to je tako, zato što je tamo na takvo mjesto. Razumijete? Znači, vidiš ga da pije. Pije alkohol. Onaj koji pije alkohol, kakav mu je hukmu u šarijetu? Fasik. Razumijete? Čini bluzi, naluk, Fasik vjernik kad ideš u Kur'an, priča lijepo, poslije lijepo, halal, razumijete, živi lijepo, na širijski način, pa to je vjernik. Duša od čovjeka kažu danas, Allah najbolji zna. <laughs> Zatim, draga braćo, u Kur'anu je došlo da će vjernici naslijediti džennet. Allah Đelešanu ukazuje u Kur'anu pa kaže u suri Al-Araf u 43. majetu i suri Merjem u 63. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ I bit će pozvani. Pozvat će ih i kazat će im se evo vam džennet. Vidite džennet. I dženetsko uživanje ovo vam je dato u nasljeđe, zbog čega? zbog onoga što ste radili, zbog onoga što ste radili. Drugi kuranski ajet تلك الجنة allati nurisu min ibadina Ovo vam je džennet koji će naslijediti od naših robova oni koji budu mu tekije. Halas, definicija Islama. Ovo vam je džennet koji će naslijediti oni koji budu od naših robova mutekija, bogobojazni. Šta je tu, šta je takva? Šta je bogobojaznost? Ja se bojim Allaha ispravno i u srcu. Halas. Danas, koliko hajvana srca ima i ne griješi. Svi bili dženetli, ali da li će životinje u dženet ući? Znači, da li će životinje ući u dženet? U dženet će ući insani je mala dželevala dao razum, razumom su odlučili na svoju volju šta je istina, šta je neistina. Zatim su se odazvali istini, slijedili istinu, zagovarali istinu, borili se za istinu, uzdizali istinu, uzdizali istinu, radi istine volili i radi istine mrzili. To su samo simani, to su samo tekije, koji su na Dunjaluku uzeli svoja dobra djela i iman kao štit od vječne vatre pa su se zaštitili na Dunjaluku prije nego što su ugledali i vatru i dženet. Razumijete? I zato će takvi mala dženešanu ukazati da će biti pozvani i bit će im rečeno evo vam dženet koji obećanu nasljeđe onima koji budu mutekije, koji budu bogobojazni, koji budu radili, koji se budu trudili. I to je sebe ulaska u žene tahini. Djelo ti je sebe, a zamisli kada je djelo sebe šta je sa onim koji nema sebeba da uđe u dženet. Isključivo se ulazi kako došlo u Buhari i Muslim u hadisu poslanika sallahu alijih vselem u dženet ulaziš isključivo iz Allahove milosti, o Allaho poslaniće, pa zar i ti ćeš ući isključivo sa Allahovom milošću, iz Allahove milošću, pa kaže, samo, znači tako mogu ući ako me Allah obaspe svojom milošću. Samo tako. Ali taj spoj između ovih kuranskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alihi wasallam jedino ispravno shvatanje razumijevanje da je dijelo naše koje činimo sebe bulaska u džennet. Sebe. Ako nema sebeba, nema ni dženneta. Razumijete? A bi je također nešto što prouzrokuje. Da Allah dželevala se spiluje tebi. Allah šanu voli koga? Voli vjernike, voli muhsine, voli dobročinitelje, voli one koji klanjaju, koji se čiste, koji postije Zamislite, to su sve djela koja koja uzižu roba, znači kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta je sa onim koji psuje, koji vrijeđa Allaha subhanahu wa ta'ala, poslanika, vjeru, din, glavu okreće. Kaže mu se klanja i kaže kome da klanjam. Zar vi još uvijek klanjate ljudi po mjesecu skaču? Zar vi ovo, zar vi ono, zar vi još uvijek nos i čelo zabadate u pustinju Znači u pjesak dok drugi ljudi hodaju, razumijete, dižu se raketama, avionima, lete od, lete oni i još uvijek tim. Znači u Americi na jednom fakultetu kada su opisivali muslimane, kažu to su osobe koje pet puta dnevno čelo i nos zabijaju pjesak. Čelo i nos zabijaju pjesak, razumijete. E to čelo i nos će ti biti ah, i spas na ahiretu. A ti svo ono što si imao od raskoša i uživanja dunjalčkog, prividnog života, neka znaš ako ostaneš na toj zabludi na takvom kufru nevjerstvu, nikada, nikada se nećeš sačuvati džehenema, nikada, a dženet nikad nećeš ni vidjeti. Nikad dženet nećeš ni vidjeti. I one ljepote koje su tamo, osim azab, osim kazni koja je žestoka, prema onima koje Allah subhanahu wa ta'ala bude kažnjavao. Allah šan kada bude kažnjavao stanovnike džehenema, neće biti milosti prema njima, jer Allah Đelešanu kaže, to su ti koje Allah neće gledat, neće prema njima se obraćat, neće slušati njihov govor. Zamislite te mržnje, tog prezira, tog gnjeva kojeg Allah Đelešanu bude spustio, kojeg će spustiti na njih, da ih neće gledati. Allah šan se vidi, jel? Allah se vidi, ali taj pogled milost nikad neće biti ukazan prema njima nikad ih neće pogati pogledom milost. Stavnike džehennema. Razumijete? Onda ljudi žive u nadi. Možeš raditi šta hoćeš i tamo ono znaš. Dobar sam, pa očekujem. Nema šta da budeš dobar da očekuješ ako nisi dobar. Moraš biti dobar jer ono da bude dobro usklađeno prema Kuranu i Sunnetu, ne po tvom shvatanju. Nana, dedo, pradedo, komšija, ovaj ili onaj. Ah, i tvoje svatanje da je dobro, mora biti onako kako je svatanje bilo poslanika sallahu alihi wasallam. Ako ti kaže Allah i poslanik da je to dobro i da si dobar, dobar si. Ako kažu da nisi dobar, nisi dobar. E to ti, znači, analizira svoje stanje i vraća se prema Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Ako se nađeš da si u skladu toga, kaže alhamdulillah, Allahu dragi, učvrsti me, učvrsti me na tvom putu, povećaj mi blagodati. Povećaj je tvoje prema meni. A ne poslije toga da ideš i ulicom kaš ja Nisi niko i ništa i dok je uđeš ušao u dženet. Kad uđeš ušao u dženet, bit ćeš dženetlija, bit ćeš spašen od strašne kazni. A uživat ćeš ti, tvoja poroca, tvoja djeca i svi. U dženetu će ljudi biti, kada uđu u skupinama sa ženama, djecom. Znate, sada ima među nama žena bolja od čovjeka. Ode ona da ređe gore ti ostati Jel? U znači, dženetu su deređat, jedna od ozloka da gledaš prema gore koji između Dunjaluka, dunja, e, sa zemlje kada gledaš prema zvijezdama. Tako su dajne deređe. Oni koji su na nižim deređama ne mogu obilaziti na gore koji su na višim deređama. Oni koji su na višim obilaze one dole. Razumijete? Uđeš ti žena i djeca. Kakav je huk, kakav je propis? Iz Allahove neizmjerne milosti i rahmeta sve će ih spojiti u najvećim deređama kude od njih, razumijete? Svi se trudili. I Allah će Želešanu učiniti da jedni budu uz druge, da jedni budu skupa sa drugima. Iz njegovog rahmeta. Zato je posticaj. Da se ženiš, da odgajaš ženu, da tražiš djecu, da ti Allah podari djecu kao što ćemo vidjeti zadnji put koji ćemo navesti ovdje, da ga moliš, da tražiš od njega, on je taj koji dariva i daruje i koji daje ne znaš u čemu je hajr i trudiš se da proživiš dunjalički život onako kako je Allah Đelešanu zadovoljan, makar bio najsiromašniji čovjek, ali ćeš biti najbogatiji čovjek tamo u vječnom životu, a ne ovom prolazom 50-60 godina, čak možda ni 30 čovjek ne može da doživi. E, zadnji put koji ćemo navesti jeste dozivanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala navedenim imenom varif Šta znači dozivanje? Allah Đelešanu u Kur'anu kaže وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ biha. Allah dželevala posjeduje najljepša imena, zato ga dozivajte tim imenima. Znači ova imena koja je Allah je opisao sebi i koja je naveo u Kur'anu i sunnetu. Poslanika sallahu alihi vseleme, to su imena kojima dozivamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu dželešanu se približavamo. Od njega dovimo, od njega išćemo i od njega tražimo sve što, nam treba, jer je on jedini koji u stanju ti dadne. Od edeba dove jeste da svako ime sa ovim posebnim značenjem uskladiš sa svojom dovom. U smislu imaš neku potrebu milosti, da kažeš ja Rahman, ja Rahim, šta? Irhamni, o milosti i o samilosti smiluj mi se. I tako znači sva ta značenja Allahovi imena koja si spoznao, njihovu veličinu i značaj, učiš prije nego što zatražiš nešto od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tako tek sada vidimo da Zekerija, kada je dovio Allahu te bareke wa ta'ala, naveo ovo ime na kraju. Naveo, naveo je ovo ime na kraju. Pogledajte tog fikha, razumijevanja E, Allahovi tebareke ve ta'ala imena od strane poslanika sallallahu alihi vseleme Zakarije. Allah Đelšanu opisuje njegovo stanje pa kaže va Zakarija nada rabbe. I Zakarija kada je dozivao i prizivao svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala riječima Rabbi la tazarni fardau wa anta khairul varithin. O gospodaru moj, ne ostavi me samoga a zaista si ti ili uistinu si ti najbolji nasljednik, onaj koji daruje. Mi smo na početku kazali iz plodova, spoznali Allahog te bareke je tada imena Varis, da je on taj koji je nasljednik i koji čini da neko bude nasljednik nekoga. Jel? Zekerija je imao ženu kakvu? Nerotkinju. Nije mogla žena roditi. Da li se je on prepustio ili je vjerovao u nekoga ko je ala kulli kadir koji je svemoćan da izmijeni, promijeni stanje. Svemoćan. Kada hoće nešto kaže kum fe je kun, budi ono biva. Bolest, ovo stanje, ono stanje, ahi, jekin, ustrajnost, doviš, poniznost, Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah, ti podari izlaz. I nikad nadu ne gubiš možda ta dova koju je isproučio bude uslišana. Allah je obećao da će uslišati. Ali možda je Allah šan odgodio za trenutak kad će ti najviše koristiti, a to je sudni dan. Ili da je ta dova, kao što smo navodili prije, e, uzrok da se spriječi ili da se spusti nedaća musibet musibet koji je Allah Đelešanu već predodredio, ali isto tako je predodredio i svog savršenog znanja ćeš ti dići ruku, jer je znao šta ćeš činiti, šta ćeš raditi, pa ćeš zavapiti, zamoliti, pa on subhanahu wa ta'ala tako učini. Pa kaže Allah Đelešanu na drugom mjestu sura Mbija 89. i 90. feste džebnale. i mi smo mu se odazvali. Zekerija što je molio, i dovio Allahu te bareke ve taala Allah potvrđuje mi smo mu se odazvali wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja i mi smo mu podarili sina Jahiju i stanje njegove žene je popravno Allahu ekber danas koliko ljudi ima kaže nema djece jel musibet jes musibet subhanallah strpiš se, iako nema rezultata, imat ćeš najor za svoj sabur. Nema, znači, nečega vrednije i na dunjalu osim sabra. Sabor, znači, radi Allah i ume Allah subhanahu ta'ala nešto veliko i krupno i ta nagrada će biti ti data na sudjem danu, da ne znaš, znači, neočekivano nešto veliko, čemu će se najviše obredovati. Znači, sva staja su da Allah subhanahu ta'ala. Ali, Zekeriji, Allah dželevala se odazvao. Podario mu sina i stanje njegove žene, stanje njegove žene popravio. A ne znači ovdje da se kaže da mu je žena bila na delaletu, kufru, nevijesu, ni faku, pa je Allah Đelešanu učinio, učinio vjernicom. Innahum kanu yusari'una fil khairat. I Allah opisuje ko su oni bili. Zašto mu se Allah odazvao? Oni su bili ti koji se trudili i takmičili u činjenju dobrih dijela. Zamislite, pored svega toga, Znači ima sibet, ima nedaću, ali je bio ustrajan dobročinstvu i vapio, dozivo, molio Allaha subhanahu wa ta'ala i nakon toga mu se Allah odazvao. Ne habibi da si u gafletu, ne maru, pa kaže ponekad Allah dragi, daj mi to, nemam to, daj mi to. Razumijete? Uvijek moraš biti prvi, uvijek trebaš biti prvi da se trudiš, da si najbolji, ali u tom trenutku da doviš ono što ti je, što ti je potrebno, pa će ti Allah subhanahu wa ta'ala podariti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا I oni su nas i u strahu i u nadi dozivali. Ah, I iz straha i iz nade. Kada dozivaš Allah, strah te i njegove kazne. Razumijete? S druge strane, nadaš se u njegov hajr, njegovo dobro, koji je obećao, koji je obećao vjernicima. I završava وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ I oni su bili bogobojazni, iskreni, koji su istinski strahovali od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Takvi vas Allah Đelešanu odaziva. Popravi svoje stanje i imat ćeš više nego što očekuješ. Imat ćeš više nego što želiš. Budi onako kako Allah Đelešan traži od tebe, učenjaci kažu Allah će ti podati više nego, više nego što ti tražiš. Više nego što se ti nadaš da imaš, Allah Đelešan će ti podariti više, više od toga. Na drugom mjestu u suri Merijem, u petom i šestom ajetu, Allah Đelešanu pojašnjava njegovu dovu pa kaže فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ i podari mi od sebe sina. Znači, on je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari sina. Kakvog sina? Teraz vi daju sina, Allah dragi molim te, podari mi sina, podari mi sina. Pogledajte šta je e, Zakarija dovio u svojoj dobi. Pa kaže, Jerisuni wa jerislu min ali Jakub, radija. Učini ga gospodaru moj da me naslijedi i da naslijedi porodcu Jakuba i učini ga gospodaru da si s njim zadovoljan. Da si s njim zadovoljan. Ovo ne znači, niti ima značenje, učini ga da me naslijedi u mom imetku. Ono što će ostati nakon mene, zakrija, boji se, nema, ko će, uzeti će neko drugi imetak. Znate koliko danas ljudi staraca umire? Mnogo. Niti ima sina, niti ima čer, niti ima unuka, niti ima unuku. Nema nikoga. Nikoga nema. Ali Zakarija traži, od Allaha subhanahu wa ta'ala nasljednika a gore završava šta u kuranskom ajetu وَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ a ti si taj koji je najbolji nasljednik razumijete ti ga daruješ od tebe on dolazi taj pravi istinski nasljednik Učenjaci kažu da je ovo imalo značenje, da ima značenje da je tražio da Allaha subhanahu wa ta'ala sina da mu podari koji će naslijediti misiju, poslaničku misiju, koji će biti poslanik poput njega, koji će naslijediti znanje koje on ima i koji će se baviti davom, pozivanje ka Allahu subhanahu wa ta'ala, da izvodiš ljude iz robovanja ljudi, u robovanje gospodaru ljudi, iz tmina na svjetlo. Pogledajte dove Zekerije. I kažu danas pojedinci, mi dovimo dovom, kaže Zekerije. Znači, stanje, žena nerotkinja, pa dovi i on znači da mu Allah podari jer vjeruje da je Allah što mijenja stanja. Međutim, pogledajte kakav je cilj imao Zekerija. Veličanstven cilj, veliki cilj. Znate koja je nagrada? Jahja, kad je došao sa poslanicom i Allah on gore, a etu feste džebnale, i mi smo mu se odazvali. I mi smo mu podali sina. Odazvali se dovi, izmijenili stanje, popravili stanje u smislu, znači izliječili mu ženu, pa je zanijela, pa je rodila, pa mu sina dali onako kakvog je tražio, pa ga zatim učinili poslanikom, pa onim koji je nosio poslanicu i koji je pozivao kao poslanice. Sve mu je ispunio Allah subhanahu wa ta'ala, što je dobio. Iz ovakvih primjera mi znači dobivamo e, ili stičemo utisak, draga braćo, znači da je Allah svemoćan, da ne trebamo gubiti nadu, nego se moramo, znači, osloniti na subhanu subhanahu wa ta'ala, koji živi i vječni, koji može izmijeniti stanja, ona koja su već gotovo kod nas definitivno nešto što je nemoguće, Allah subhanahu wa ta'ala može ga učiniti mogućim. Može ga učiniti mogućim. I sa ovim primjerom ćemo završiti, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama, da nas, naša srca, da nas učusti na njegovoj vjeri, da uvede nas i naše roditelje u džernet, da oprosti nama, našim roditeljima i svim umrlim muslimanima, da pomogne svim muslimanima u svijetu. Subhanak Allahum hamdika, šadana ilahi ilahi, ilahi,